Ah, Pancen yo ombo sawahku. Sawah ombo. Sapi pirang-pirang ora kena diitung. Kuwi nek ora den bayi wis ora eneng. Ora eneng desa kene sing ngumpuli aku sugih ora eneng. Neng ya pancen kudu diinget pancen wiwit saka sithik aku nglumpukke. Ah, Enak tenan dadi wong sugih. Mas Lho, lho, lho. Sapa iki? Mas Dei, kula tetanggi riko tetanggi nggih kulon bulak riko eh uh, ngopo ngopo areng ngopo ngoten kula lagi disabati anak kula ya apa apa dadi wong tua niki uh -huh. niko lho. Uh, ah, Arek galip gayan po? Boten. Arep apa? Niku awan bengi niku nangis. Pokoke lagi kasmaran kali anake jenengan niku. Heh? Anakku? Nggih. Nurlela? Nggih, neng Nurlela ah, niku. Ah, tenan po? Nggih, kula niki nggih elek-eleke wong tuwa ngoten nggih nglaporan ngoten. Kok ora isin, kok ora isin. Kok ora isin kowe muni ngono karo aku? Lah kowe iki sapa, aku iki sapa? Lho, kudu dingerteni kuwi. Lho, ampun nganti kok ngoten to Mas Pe. Kula niki elek nggih menungso to. Dadi kula nggih menyampaikan ngoten mawon pas pundi jalane ah wis ora usah ngujar ora iso pokoke ora iso kuwi ora tinimu nalar kuwi ora iso lah ning nek barangkali nek ning Nurela nggih seneng napa kalih Joni pripun ayo ah ora enek Nurela ayu wah ayu rupane kok wah wis ora iso nyebut ora iso pokoke ora iso wong ki ora wis mulya wis mulih-mulih wis omong apik iki ora iso wis aku tak jabal. ora iso ora iso wis aja aja sombong kaya ngono lho kowe ah wis kuwi wis ora iso wis pegah aku ngrembug ngono wis aku wis ngrembug sawahku dhewe piye setap eh, eh, eh, setap ah wis ora iku jingko wong tua kok do padha jumprang ngene iki kok sik eh do do wah ah, ora teges kok eh kok eh setap setap ala setap setap kok sik kok sabar sabar wah iki sabar ayo ngisini sini bayi gak iso ngene iki iki ngopo nang ngopo nang ngopo eh setap setap yen sabar eh kon cerita aku iki kon cerita wong kuwi sing lucu ya ning apa sabar aduh kirian kirian kirian kulo iki nah nggih ngoten kulo ngomong apik-apik kali niku Mas Baine niku kula gur laporan anak kula niku seneng kali anake dekne nggih <laughs> katimbang enten kejadian-kejadian yang dibalik batu lah kula sebagai orang tuanya Joni kan nggih ketempuan ngoten dadi kula laporan lha kok malah menghina niku pripun tapi piye kuwi Mas Bayi menika kedah pun atur supadosipun damai menawi ngaten niku sebagai lurah mboten saged ngandelaken kemawon leres niku Lurah bos nah. Atus pundi to Mas pun pun pesane kemawon kawontenan kula kalian kawontenanipun tiang menika lha kok anake kedan kalian anak kula terus pundi cuwi Oh, dados Mas Bae niku mboten setuju ngaten. Wah, wow, sangat mboten setuju, Walah, mboten setuju. Lah, iki nek ngene iki wis. Lah mongko Kang Putra sami remenipun. Mboten kula kinten. Ya kok nggih sok nyolong ding. Pacaran ah, kula niku angel iki wis eh. pancen jamane saiki jaman edan. Jaman modern jarene. Pun pokoke sakniki jone ajeng kula cabut pokoke. Mboten ada hubungan meleh kalau ah, niku pun. Lucu aku ket biyen wis ora gelem wis nekat wae sih kono. Wah wah niki mboten saged pun nak pun. Ben, ben, ben, ben, ben, mesti kedah dimusyawarahke. Ah sak kersane Mas Lurah nang kula pokoke mboten setuju. Pun Mas, Lurah kula nyon pamit menawa den kula sebagai orang tua. Ya pokoke sementara niki sampun paben rumiyin, kedah lerem rumiyin. Hmm. Nek kok kan paduwe engko desane kok rusak lho iki. Nggih, Pun. Ah nggih. Ah, nek rumangsaku ngono wilayah sing tak iki wis makmur, wis maju. wis padha rukun kabeh penduduke kok isih eneng wae sing udrek. gek persoalane Mas Bayi karo Mas Bagong iki rada nyemelangi iki nek diterus-teruske iki wis iki kudu aku kudu ngandani di masar iki Ora kuwi apa di dimasare? Sugeng enjing Mas Lurah. di eh, dimasare sugeng. Eh, kok sajas pundi? bingar wonten napa penggalih seger seger baratis ingkang tur ya awake dhewe iki aparat muda gitu ya pemilihan sing bener tenan tur terpelajar tenan toh nggih terus pundi yo sae Wah, oh, apik. Iki piye kabare desa-desa iki apa ya tentrem rajut? Wah, pengestinipun Mas Surah ngene pun maringi tugas dateng kula ae yeah. Ngatur-ngatur persawahan sedaya sampun sae. Ngatur dalan-dalan bendungan-bendungan nggih sae. Beres. penyaluran pupuk-pupuk ini saya. Dropping-dropping beres. Ilen-ilen toyo ini iya, Terus iya, Doyono di diatur sebaik-baiknya bagaimana supaya tetap lancar dan menurut schedule yang sudah ada yeah. panen-panenan yeah, right? penyemaian juga bagus ah. dan semua menurut apa yang diceritakan semua oleh juru dan itu nah, right? siaran pedesan, pedesan lancar good, good, good. Jangan radio sampai... di tiap-tiap Rumah tuh sip sekali, nggih gitu. Oh iya, eh, pancen. Oh, Pokoke aja nganti nguciwake atasan. Oh, iya toh. Harus nah. Ah. pengaturannya memang betul-betul ya toh. Iya. Kita menuruti apa yang diperintahkan dan iya. ya apa yang sebaik-baiknya toh ini toh. Ya kesehatan rakyat ya. Oh, saya. Kesehatan rakyat. Dokter-dokter, dokter-dokter. Kita kan cuma Dijamin. dapat satu dokter, tapi kan iya. cukup untuk oh, desa oh, cukup. kita. Iya. Ayo, apa meneh? Iya. sing takoke Mas Dura ya, sing eneng. Iya, eneng. Niki iki eneng siji persoalan sing rodok gawat iki, Mas. Hmm. Menapa? Persoalane iki ngene. Persoalane Mas Bagong, ngerti ta Mas Bagong? Oh, Mas Bagong, kulon bulak. Ya, kulon bulak. karo Mas Bayi. Oh, Mas Bayi kidul mbulak sing suke banget, sing sapi raja kaya nokeh tenan kae. Kuwi ngene. Mas Bagong kagungan putra iya toh sing bagus dhuwur bagus ah, dhuwur oh, tak joni tak joni ah iya ah. joni ah joni sapa ora ngerti aku joni keap apa sapa kae nah terus sing mas berak kagungan putri ayo oh, ayo. ayo aku dhewe gelem ya bener Kok Iya, Nur. Iya, Nur bener. Ah. Sing sekolah SKK. Iya, wis maju tenan, membantu desa ya baik tenan. Iya, kuwi awake ngerti lah ceritane persoalan sing gawat iki mau. Dereng. Ayo, ngono. Mas cari Coba rungokno Siap Ono kabar Gawe Kering deso Serius niku? Aden mas bagong Kagungan putro Sing dur grondong niko Ada demenan Karo putri mas be wedok sing kenal tenil kae ning kocap mas pei ora kersa aku iso kagungan pesan sing ala rupa mas bakong ya elek rino wengi mung tansah dadi gendro nadyan putra putrine saya tresna jamane modern dimas cari yes piye akali lurah kok malah takon asupayane gawe dadi rujuk eh cepat tak pikirnya dulu apa petik hati saya mbara itu mungking supayane Deso tentrem raharjo oh sampel yo